wuri ka nisanci ayyukan sabo da za su jawo maka zunubi da abin da zai rage maka lada da abin da zai jawo maka taɓewa da ɓata da halaka wannan kafar sadarwa ma iya cewa shi ɗan adam an halicce shi akan ɗabi'ar karɓar umarni jin labari wayar da kai faɗakarwa da nuna hanya mai kyau ko mara kyau labari na farko katsau da za mu iya tunawa mu ce shi ya fara faruwa a duniya shine yayin da ubangiji tabaraka ala, kafin yi wannan duniyar yayi mutane gaba ɗaya. Allah ya ba mu labari ya taba gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa cewa zan sanya khalifa na a bayan ƙasa amma amsar da suka bayar a taj'al fiha man yufsidu fiha wa yumsiku dima yanzu aka sa wadda zai zo ya yi saɓo ya zubar da jini ya bi wasu hanyoyi munana ya ta yin abin da ba daɗi Allah ya ce na san abin da ba sani ba suka risina suka mai da al'amari zuwa ga Allah suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana abin da ya sa na kawo mana wannan in gwada mana duk yadda labari ya zo wa mutum in ma ya ci ribar labarin ya fahimce shi in ma ya kalubalanci labarin in ma bayan an masa bayani ya fahimta to daga nan sai Allah ya dinga aiko da manzanni walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma sai ake aiko mata manzo sai zo ya da'awa ya yi kira zuwa ga hanyar Allah waɗansu su yi imani su bi waɗansu su taɓe su bijire saƙon nan da Allah yake aikowa zuwa ga manzanni sai a samu masu taya shi aikin da'awa su yi ta yaɗawa haka har duniya ta fara faɗi aka fara yawaita dabaru suka fara bayyana hikima da ilimin Allah ya saukawa bayinsa bayan irin wannan saƙonni na annabawa da hanyoyin gudanar da rayuwa aka fara isar da sakonni tsakanin juna ta hanya daban-daban akwai zamanin da da hayaki ake yin saƙo. idan an sa hayaƙi na ɗanyar ciyawa ko na busasshiyar ciyawa ko ciyawa da ta yaushi ba ɗanya ba bushashiya ba zai fidda wani kala na hayaƙi imma baƙi imma fari imma hayaƙi mai ciyawa a ciki wanda ya hangi hayaƙin akwai saƙon da zai gane abin da ake so a faɗa mashi har aka zo ana aika sako da madubi a samu madubi a kankare dutse sai ya yi santsi ya yi kyalli kamar madubi idan an askawa mutane wani wuri suka hango to za su gane wani sako ake fada musu aka zo zamanin da ake aika sakonni a dawakai a tada mutum ya je wuri kaza ya ba da labarin yaƙi ya ba da labarin gayyata ya ba da labarin wani abu na alkhairi to daidai lokacin aka fara wani abu shi ne bayan kowane mil ko kilomita arba'in za a ajiye kamar wani akwati lokacin duniya ta fara ilimi an fara rubutu sai ka rubuta ka je ka ajiye a can wancan ma ya ɗauka ya kai can har saƙon ya isa gun wanda zai isa mashi abin da ya sa na fara mana da wannan don mu gane dan adam baya rayuwa babu karban sako da isar da sako information ka karbi sako ka isar da sako haka rayuwa dan adam take an aiko da manzanni sun isar da sako mu mun karɓi sako mun isar da sako rayuwar bil'adama tana da buƙatan gabatar da sakonni tsakanin juna imma dan kasuwanci imma dan murna imma da bakin ciki imma dan yaƙi imma dan taya juna aikin alheri imma dan neman gudumawa imma dan wani dalili dan adam baya rabuwa da sai ɗaya ya aika wa ɗaya sako ɗaya ya aika wa ɗaya sako kuma zuciyar ɗan adam cike take da tsegumin son sanin abin da aka aiko yanzu da zan ɗaga hannu na kira wata baiwar Allah in faɗa mata wani magana a nan ni da ita ta koma ta zauna a cikinku to wata sai ta tashi a nan tana so ta ji a ah, mi bawan Allah ne ya gaya wa matan nan in ta kira wata gefe ta sake gaya mata wata sai ta ƙaru cewa mi wannan matar ta faɗa mata bayan bawan Allah nan ya faɗa mata wani sako kun gane yadda sako yake haka jikin dan adam yana iya isar da sako ka kalli mutum ya fahimci fushi kake da shi ya fahimci kaunarsa kake yi ya fahimci so yake ku yi wata magana ya fahimci wani abu kake nuna masa da sunan gulma haka za ka iya zinɗe da baki ko kai nuni da hannu gaba ɗayan rayuwar ɗan adam yana da buƙatar karɓa da isar da saƙo da haka dole sai ya yi ƙoƙarin kaucewa halal da haram cikin saƙon da zai yi daga nan zamani ya zo aka fara abubuwa aka dinga aika sakonni na wasiƙa sarakuna suka dinga aika sakonni daga sarki zuwa sarki daga zamani zuwa zamani har aka zo lokacin da aka yi telegram telegram a rubuta sako ta keken na'ura a aika ya fita a wancan garin a fitar a bayar aka zo ana aika sakonni ta wasiƙu da rubuta wasiƙa in kayi gurin mai tattar wasiƙu ko in ce gidan karban wasiƙa ko gidan waya a karɓa a kai ma wani wasiƙa har yanzu ana yi aka dawo ana yin talabijin tun ana mararar kala har aka dawo mai kala tun ana yin ƙato kamar akwati har aka dawo mai kaman faranti ko tire ana shimfiɗa ana jingina shi a jikin bango aka dawo maganganu na rediyo idan mutane sun tafi yaƙi za a ji a same su to suna da rai ko ba su da rai sun yi nisa da juna sai kowa ya zo ce ina gaidawa da ina gaidawa da ina gaidawa da sai a zo a sa sai yan uwansu su ji ashe na raye su ma yan uwansu zo ce suna gaidawa na aka dinga yin irin wannan abin a tsakani lokacin da ake yakukuwa na duniya a zamanin baya har aka zo aka yi tangarahu shine a jawaya a kai gidanki a jawaya a kai garinci a jawaya a kai ni idan na rubuta lambobinki <clears throat> na kira za ki ɗauka ke ma in kin kira ni zan ɗauka zan gane wani yana kira na wani zai gane yana kira na har zamani ya zo ya karu aka zo aka yanke wayoyin tangara homa aka yi mana wayar hannu aka zo aka yi salula wayar tafi da gidanka tawa tana na taka tana aljihunka zan buga na neme ka za ka buga ka neme ni zan gaya ma labari za ka gaya min labari za ka jiyo zan jiyo ana yin gaba har aka zo aka ci gaba zamani ya zo da sauran dabaru na isar da sako kala-kala in zan ba da misali aka zo aka yi facebook shi ne zan iya aika sako mutum sama da dubu biyar abokaina ne ina gani suna gani idan shafi na buɗe zan yi mutane har sama da dubbai har miliyan aka zo aka bude shafin whatsapp shi ma zan yi magana zan yi aika maka hoto mai motsi zan yi aika maka sakon rubutu amma da gani sai kai sai wadda ka yadda ya gani sai wadda yadda ka gani aka zo aka yi instagram shi kuma takaitaccen sako yake iya isarwa kalmomin ba su da yawa amma aika hoto mai motsi ya fi yawa ko ka yi magana na 'yan mintuna ko ka aika wani abin da ya faru ko ka yanki wani bangare na abin da kake so ka aika don ka isar da sako shi ma hoto mai motsi ko mara motsi mai magana ko mara magana aka zo aka yi badu aka zo aka ci gaba a baya an yi hanyoyi da yawa na isar da sako irin su bb chat da ake yi kana da lamba na na chatting ina da lambar ka na chatting in ba ka da lamba ta ba za ka iya aika min sako ba in ba ni da lambar ka ba zan iya aika ma sako ba aka zo aka ci gaba aka yi abubuwa da yawa tun da farko mutane an zo an buɗe musu hanyoyin sadarwa na kowa yana da lambar imel da za ka aika masu sako aka zo aka youtube ɗan iya magana ta awoyi ka gani na gani hoto ne na bidiyo a nan ne mutane aka rabu kashi-kashi wasu aika sakon alheri wasu aika munanan sako aka zo aka yi sauran fannoni da dama dai telegram ne menene duk abin da zan faɗa yanzu kun san shi hanyoyin suna da yawa akwai aimo akwai waye duk waɗannan hanyoyi ne na sadarwa daban-daban akan waya to amma nan fa duk abin akwai hannun hagu akwai hannun dama idan ni'ima ce gare mu to sai mu ce fa amma bi ni'imata rabbika haddis. duk abin da Allah ya ba mu shi a matsayin ni'ima da ci gaba za a tambaye mu akan shi idan jarrabawa ce gare mu to yana da kyau a matsayin mu na musulmai mu ci wannan jarrabawar to na gama ba mu shimfiɗa bari mu dawo kan darasi to sai gashi yanzu anan kowa da waya a hannunsa kowa zai iya kallon hoto da wayarsa kowa zai iya aika saƙonni da wayarsa abin tambaya shine kuɗin da kake sakawa a cikin wayarka ka sai data ka dinga aika saƙonnin hotuna ko bidiyo lada kake samu da su ko alaki kudin da kike sakawa kike sayar da church card wadda magana kawai wayar ki take iyawa sai aika dan sakon rubutu kankani na text message lada kike samu da su ko alaki ke kina da waya mijinki yana da waya kun yadda da juna da ba saƙon Allah a cikin wayoyinku kowa zai iya ɗaukanta kowa ya duba Karuwa zai samu na ci gaban imaninsa da addininsa ko kuma kuna da tawayar ma kuna tsoron juna akan waya ke kina da waya yarki tana da waya shin wannan wayar da yarki take da shi layuwarta yake gyara mata kyakkyawar tarbiyya yake dora ta a kayi ko kuma ta hannun hagu bata mata rayuwa yake yi yana barin ta yi bacci da dare yana barinta da dare samu lokacin iyamun laili yana barinta in ta je sakandare ko jami'a ta yi karatun da ya kai ta ko kuma yana hana ta karatu yana hana ta bacci yana hana ta iyamun laili to wayannan tambayoyin ina so kowa ya je ya amsa wa kanshi bayan nan sai mu dawo waya sirri ce a kowa idan kai idan ko dan adam ya koma zuwa ga sirri to ba wanda zai yi masa hisabin sirrinsa sai sai Allah da haka wallahi duk abin da yake cikin wayoyinmu za a yi mana hisabi akan su ranar alkiyama abu na biyu ne. ana kashe kuɗi wajen sayan waya ana kashe kuɗi wajen sayan recharge card ana kashe kuɗi wajen sayan data to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk kuɗin da mutum ya kashe ranar alkiyama duk kuɗin da mutum ya mallaka ranar alkiyama sai ya faɗi yadda ya same su sai ya faɗi yadda ya ɓatar da su to a wannan reshen a wannan reshen ka amintu ko kin amintu da cewa kudin da kika sayi wayarki kudin da kika sayi recharge card dinki kudin da suka sayi datar ki na halal ne sannan ta hanyar halal da neman lada da neman yadda Allah kika batar da su mai gida yana ɗakin sa yana bacci uwar gida tana tare da ƴan ƙananan yaran ta tana bacci dan ku saurayi yana ɗakin sa tare da wayarsa ƴar ku budurwa tana ɗakin sa tare da wayarsa kun aminci da halin da suke ciki kun aminta da cewa ba sa saba wa Allah to wannan shi bangare na biyu da shi tambayoyi ne kawai zuwa gare mu da nake nanata mana cewa tabbas ran lahira za a tambaye mu game waɗannan ni'imomi da matsaloli da suke gaban mu sai bangare na uku bangare na uku shine hannun daman waya a bangaren hannun dama shi shine duk wanda Allah ya sa ya mallaki waya ni'ima ce gare shi zai na zumunci da iyayensa matukar ba sa gari ɗaya ko ba sa kusa zai na zumunci da yan uwansa shaƙiƙai ya sadar da zumunci da abokanansa da sana'a ta haɗa su makwabtaka ya haɗa su makaranta ya haɗa su zaman tare ya haɗa su amma yanayin rayuwa ya raba su za su na zumunci da juna kuma a cikin zumunci akwai lada abu na biyu akwai sabon aboki a waya imamu shafi yana cewa aboki na kwarai yana da wahala idan ka same shi ka rike shi karka yadda ka dabu da shi ku kiyaye wannan magana. aboki na kwarai aboki na kwarai amini na kwarai yana da wuyan samu in ka samu ka rike shi da gaske karka rabu da shi domin baka iya samun abokin kasuwanci baka iya samun abokin shekaru baka iya samun aboki na anguwar ku daya baka iya samun abokin karatu baka iya samun abokin da kwada a masallaci kowa za ku iya rayuwa da shi amma duk cikin su wanda yafi maka alheri shine wanda tarayya da shi yake kara maka tsoron Allah wanda ya fi maka alheri shine shi ba abokin gulma ba ne za ka iya samun abokin komi amma ba za ka samu abokin da bakwa gulma ba kana da kawa kina da aminiya kina da makusanciya cikin abokanki wadda kin yadda ita bakwa gulma to ita ce tafi alheri akan dukkan sauran abokanki samun abokin da bakwa gulma to kuma ita waya gulma wuya ce ma yanzu nan aka ji kowane irin labari za a iya dinga aikawa to muna magana ne ta bangaren dama ta bangaren dama malamai na duniya suna yin hudubobi a masallatan juma'a a ko'ina malamanmu na nan da muka sani na kusa da na nesa to a wannan wayar za ka iya tattara imma tafsiri imma wa'azi imma a sanya wani littafi daga farko a kai shi har ƙarshe baka samu zuwa darasin ba amma ga littafin ga malamin kana gani ko kana ji ga sa'arar littafin kana bi da yatsaka kana bi kana karantarwa kaman kana gaban malami duk ta hannun dama waya tana da wannan albarkar ana iya tattara littattafai da yawa a sa ɗakin karatu guda ma'ana tilin littattafan da sun kai labirari ka buɗe su ta kafar wayarka ko ta hanyar ka kuma ka ga saƙonni na alheri ka ɗauka iliminka na boko na fannin kimiyya ko zane-zane ko sanin ɓangaren kuɗi ko koyon dabarun tsaro ko tsarin kasuwanci iri-iri ko ƙananan kasuwanci na gado ko al'adun mata da ake kasuwanci a kansu irin kitso ƙunshi gyaran jiki duka mutum yana iya gamuwa da mutanen alheri ya koya ta waya ya je ya yi ya samu kuɗi kuma ya samu lada don alherin da baka tsammani kana iya gamuwa da aboki na kwarai da zai koya maka haƙuri ya koya ma kirki ka buɗe ƙirjinka ya koya ma taimakon mutane da yawa rashin zargi ya koya maka kyawawan halaye da za su kai ka zuwa ga hanyar alheri ka zama mutumin kirki ka zama cikin bayin Allah na gari da ake wa zaton aljanna da hanyar waya kina iya jin karatun alkur'ani a kullum tun daga farkon sura har zuwa ƙarshen ta kina iya kina iya killace kanki a lokaci kaza ba ki iya karatun alqur'ani amma wani bawan Allah cikin makaranta alqur'ani na da ko na yanzu ya rera miki alqur'ani a cikin kunnen kina sauraro kina ji ta hanyar waya ana samun dabarun yadda za a yi tarbiyyar iyali ta hanyar waya ana samun matakai na renon yara da yadda ake koyawa mutane kiwon lafiya da tsabta da sana'a da ayyukan alheri masu yawa lalle ne ta hanyar waya ko ta hanyar hanyar sadarwa mutum zai ji abubuwan alheri daga hukuma ko daga shugabannin gwamnati ko daga sarakuna ko daga manyan malamai ko daga dattawa mutanen kirki ko daga al'umma ta gari ya karu daga gare su kuma ya samu fa'ida mai yawa ina ma da a ce iya nan wayoyinmu suka tsaya wallahi madalla da wannan ni'ima kuma alherin Allah ya tabbata ga zuwa ga wanda ya tsaya da wayar sai ke samun lada a kanta ya ku bayin Allah wane ne a cikinmu a nan bayi da kwaɗayin labari wane ne a cikinmu a nan bayi da saurin isar da labari wane ne a cikinmu nan ba shi da waya wadda da za a rasa sabis ba hanyar kila ba hanyar a ka ba hanyar kikila ba hanyar ganin facebook na sako ba hanyar whatsapp za ka ji garin ya zama kurma duniyar ta zama shiru alaƙarka da mutane ta yanke zamanin ba irin na da ba ne yanzu kana da buƙatar kusaci in ma da waninka ta hanyar waya in ma da waɗansu ta hanyar waya duk waɗannan hanyoyi ne na alkhairi da ya kamata mu lura da cewa akwai albarka da alheri mai yawa a cikin wayar hannunmu idan zan takaita a ɓangaren dama sai mu je kashi na gaba kashi na gaba shine hannun hagu <clears throat> matanmu da yawa da ƙarancin shekarunsu ba abin da suke koya sai ɗabi'ar mahaifansu sai al'adun garinsu sai tarbiyyar malamansu sai gadon gidansu na lullubi da kunya da rashin bayyana tsiraici da kwalliya irin ta gado ta al'ada wanda aka saba wadda za ta fito da mace fes iya halittarta babu kari babu rage to yanzu waya ya ta zama abokiyar da ta kulla ki da duniya to shi shikenan sai a bude wasu shafuka sai a dinga sauraron kaɗe-kaɗe daga nan bijirewa ta sharri shaidan sai ta tsiro a cikin zuciyarki sai ki gama a shewayayyun mata ga irin tsarin su sai an fitar da wani bangaren gashi a waje ashe ma ga yankin da kike da shi ba komi da komi zaki sallafa wa mahaifiyarki ba ashe ma ga irin ɗawainiyar da uba yake wa yaya da haka ke babanki ya kamata a ce ya miki fiye da haka da haka sai ki fara tunanin bai sauke haƙƙinsa a ki ba gwanda ki bijire masa idan mijin aure ya zo sai ki tunanin mijin da ake ba da labari a littafi mijin da ake yin drama a kansa mijin da ake ba da labari a wayar talabijin ana samun irinsa alhali babu irin wannan mijin idan irin wannan matar ne ma babu irinta da yawa daga cikin mutane da suke samun malamai sai da Allah malam addu'a mun wata yarinya mana yar dattawa mutumiyar kirki kyakkyawa hafizar alqur'ani mai ladabi da biyayya mai abu kaza kaza mai idan ka ji ya jera ya jera ya jera shi ma malamin matarsa bata kai ka ba da zai samu kaman wannan yayi sa'a shi kuma an kawo mar cikiya to irin wannan ne idan aka karanta a waya aka ji labari sai a dauka akwai irin wannan mazan sai ki zauna shekara goma shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in baki aure ba ke kin fi karfin saurayi matan aure sun zira miki ido a lokacin kina da zaɓin irin abincin da za ki ci kina da lokacin kwanciya baccin ki a gida ba a akwai miki yamun lili ba an barki da waya ba a koya miki tilawon alkur'ani ba an barki da littattafai na hausa da labarai na turanci ba a koya miki abinci mai kyau ba an barki da abincin kan waya an bude shafi na koyar da abinci ko ya toyi ko bai toyi ba ko ya gasu ko bai gasu ba ko ya kone ko ya yi daidai irin za ki gani dama akan waya kika gani abu kaza a bar shi minti kaza abu kaza a bar shi minti kaza kifin da ake yin sa a Lagos an ce ya minti goma kifin da ake yin sa a Sokoto an ce ya minti goma kifin da yake Borno an ce ya minti goma ke ma kifin da kika so a kasuwa ya minti goma ko ya dahu ko bai dahu ba ki sani ba kaza wannan ta gargajiya an ce ki bar ta yi minti 20 ya isa an ce a cikin nan gaba daya baki iya abinci ba baki iya kwalliya ba baki da ladabin magana baki da'a ga Allah kin miji rawa iyayenki duk ba abin da ya cuce ki sai wayar hannunki mummunan aboki yana da illa yanzu ya zama kowa mafi kusa ce da shi abokinsa wayarsa ne kuma wayar na sirri ne Allah ya sauwake idan ke gamu da mummunan saurayi mara da'a mara tausayi mujirimi mai yawan sabo da dare a cikin kananan maganganu da kalmomi masu daɗi irin nan namiji da mace zai sa ki dinga ɗaukan hoton jikinki kina tura masa mahaifiyarki ma a lokacin kina kunyan ga jikinki mahaifin kina kunyan ya ga jikinki ba a barki a gidanku kin koyi tsiraici ba kina yawo da lillibi da hijabi mai tsawo da niƙabi alhali akan wayar wani mutumin banza ga hoton tsiraicinki Dan da shedan ya rude shi ta da hankalinsa game da ke sai ya ce ko ki zo ku yi fasikanci ko ya nuna idan kina da karamar kwakwalwa baki da zabi sai ya fasikanci da ke ko ki nemo kuɗi ki bashi ko ya nuna dole ki je ki sai da kadara in kina da shi ko da kayan ki ne na gado dole ne ki je ki saci kuɗin mahaifi ko mahaifiya ki kawo dan a zauna lafiya ko ki biyo shi wani gari ko ki nuna dole ki ƙarya tsakanin wani gari da wani gari in za ki je ki hatsarin mota in shi yana da cuta za ki ɗauka a jikinsa in ma zai mayar da ke wata karo a gidanku in ma zai lalata miki rayuwa kin shiga fursuna ga damuwar zuciya ga damuwar kwakwalwa ga ɓacin tarbiyya ga lalacewa a haka iyayenki za ki asi auren ki ya dinga kiranki daga gidan mijinki yana fasikanci da ki ba abin da ya ja miki banda wayar hannunki a lokacin da mutane suka rike wayar hannu ana addu'ar kwanciya bacci suna rike da waya da ita za su yi bacci a hannunsu in an farka za a yi addu'ar farkawa daga bacci da ita za su farka a hannunsu ba su yi addu'ar kwanciya ba su yi addu'ar rufewa ba an rushe wani gate ko kariya tsakanin su daga shaidan yanzu daga su sai shaidaniyar waya sai shaidaniyar zuciya sai mummunan tunani shikenan tunani ya gurɓace ina za ta yi da'a ga malamai a makaranta ina za ta biya ga iyayenta ina za ta kula mijinta ina za ta ji tausayin 'ya'yanta ina za ta samu kulawa mai kyau tun kafin abu ya nisa daga bibi chat muke ga mata suna lalata girkinsu a wajen danna-dannan waya har abinci ya kone ko ya lalace kafin a sa kaza zuwa kaza zuwa kaza gida ya gurɓace ya uwana masu daraja da wannan wayar hannu ake kafa ƙungiyoyi a cikin facebook a ce ƙungiyar mata zawarawa ba abin da ake a ciki ban da batsa saboda sun san maza sun gamu da su banda labarin ba tsaba abin za su dinga yi kuma yarki ta je ta shiga tana bazawara sai ki ga rawan kanta yayi yawa sai ki ga ta fara bleaching sai ki ga ta fara fita lokacin da ba so ta fara zuwa gidan bikin da ba a gayyace ta ba ta koyi ta zama tauraruwar rawa ta koyi jin kaɗe-kaɗe ta daina zuwa islamiyya ta daina kowa a unguwa ba abin da ya cuce ta banda kungiyar zawarawa. sai kaje an ce wannan kungiyar matan aure ne na sirri ne na mata ciwon ƴa mace na mace ne ba haka suke faɗa ba idan da ciwon ƴa mace na mace ne kina da yaya mata kyakkya kawo miki sha ke kuma yayan kina so su je wani gida inda ciwon ƴa mace na mace ne in ban dabaru na iyayenmu mata Allah ya muku albarka mutum kina da zaune da mijinki mai karo miki yarinya da kika fita ko abokiyar ki sai ki ki ki bijire ki fita ke kuma lokacin kin wuce auren yaro lokacin ba lalle bane ki je gidan mata daya kai wata ma hayta fita ita kadai akan za a kawo wata ta zama sarauniya shugabar gida kai ta koma ta je karkashin mata guda uku kuma ta zabu wannan da halin da za ta shiga kuma hankalin ne kan yaranta shi wannan mijin ba lalle bane ya kula ta irin kulawar da ake wa matar farko ba lalle bane su shaƙu ta iya masa abin da za ta iya wa mijinta na farko domin ta hudu ce ba ta da ikon faɗan abin da za a gidan don ita ce ta hudu sauran matan sun zuba mata idanu saboda ciwon mace ba na iya mace bane da baki ne ina fata an gane wannan to ya a shiga wannan kungiyar a ce ga ƙungiyar koyar da lalle kungiyar koyar da kitso ƙungiyar koyar da girki nan ake shiga kungiyar da ake shiga kungiyar asiri anan mata suke shiga da sunan koyon sana'a suke shiga suke koyon riba anan mata suke koyon san kudi in zaka hana matar kasuwanci sai dai ku rabu kuma gashi ka ɗauke mata komi saboda ita ta ga cewa yancin mace ta je ta nemo kuɗi da kanta ina da yancin fita baka da ikon hana ni na da yancin wanda zan aura ba za ka tilasta mun ba ko da uba yana ubanta wallahi babu abin da ake fadawa a hannun mugayen mutane illa wayar hannu a fita daga duniyar bakaken fata ki koma duniyar turawa ke ko baka ce ki fita daga duniyar hausawa ki koma duniyar yare wacce kabilu daban marasa ɗabi'a ki fita daga duniyar mace musulma ki koya sha'awan arnanci in kayan kayan turawa a soye kananan kaya ya kamata ta dinga sa kananan kaya a gidansu me kin girma kin sa kananan kaya a gidanki ga ki da yara ga baki suna zuwa ga ki da waye lokacin da kike sha'awar wannan abin sha'awar ardanci ne ke da mijin kina keɓaɓɓen gida kowane irin kaya kika saba ba laifi amma a cikin jama'a kina gwada wa ƴaƴanki ba sai kin yawo da kwali a gidanki ba sa hijabi ko niqabi an ce miki da zafi ko yana tare numfashi ko hanci na baya in kin gaba da solo biyan miji abin da kika faɗa shine daidai haka ba zai dora ki akan hanyar Allah ba sai barki da abin da waya ta dora ki a kai kika dora shi a kai ya yan uwa na masu daraja wallahi ta hannun hagu ina gaya muku waya tana hana ku karatu a sakandare waya tana hana ya'yan karatu a polytechnics da jami'o'i waya tana sa yayan ku su samari fasikai da suke bata su da yawa daga cikin yan mata ba budure ake auren su ba wasu ma da cikin wani ake auren su a haifi sakarkarin yara da za su fitine mu a duniya wayar hannu tana koya yayan ku madugo wayar hannu tana koya yayan ku shaye-shaye a fara daga maganin tari a koma kwayoyi wayar hannu tana sa wa yayan ku cutar damuwa damuwa na kwaɗayin arziki damuwa na kwaɗayin irin mijin da take so damuwa na ta lalace kowa ya ki aurenta an tafi an batta an ɗebe jujun gosu ma an batta an ƙi aure ta saboda ta lalata kanta amma wayar hannu ne ta cuce ta waya tana samun cutar damuwa na bakin cikin da maza suke cusa musu a waya su zama ƙananan mahaukata ba ku sani ba waya tana hana 'ya'yanku bacci da wuri waya tana hana 'ya'yan koyon girki waya tana hana 'ya'yanku su muku ladabi irin na uwa da uba da aka sani na gargajiya na addini waya tana rage ƙauna da tausayi tsakaninku da 'ya'yayenku ‘ya'yan uwana masu daraja wannan wayar hannun sai ana yi ana duba ta sai ana karba a hannun yaro idan yaro idan yaro namiji ubansa yana karban wayansa yana dubawa yarinya mace mahaifiyar tana karban wayarta tana dubawa ta ga suwa ne ne abokanta da suwa suke hira wani irin tunani ne da ita tunaninta ya canza tana kan tunani na asali tana na akan tsari dan adam dai ba zai rayu baya bukatar labarai da bayanai da sakonni ba to ya zama zuciyarka tana tare da sakon Allah zuciyarka tana ga mutanen kirki maimakon ta san malaman alkur'ani ta san malamai da suke karantarwa suke wazi ta san malaman da suke karantar da hadisi ta san sunayen littattafai da malamai da zamanoni da garuruwa masu alheri a zuciyarta ta san sunan mawaka ta san sunan makada ta san sunan yan wasan hausa ta san sunan yan wasan turawa da inyamurai ta san yan indiya ta san yan amurka ta san yan wasa larabawa ta san kowane irin lokaci kai ma ta san sunan yan shaye-shaye da mugayen mutane masu barna a tsakanin al'umma yaya za a ce yau a ƙasar hausa ko a cikin al'ummanmu ba abin da yake ba wa mata sha'awa yake ɗebe musu kewa illa kallon matan da suke da rashin da gowa suka wa iyayen suka zai shiga wasan drama akwai wadda bata iyayen iyayenta bane kafin ta shiga akwai wadda uban kirki ne kai yarsa yace je ki shiga in ma tsananin son kuɗi ne ya sata in ma sha'awar fitsararru ne ya sata in ma sha'awar asanta ta yi amfani da sanayya ta ci moriyar sanayya a duniya ta hannun hagu ko ta hannun namashi ya sata baka isa ka ce ga malama ta alƙur'ani malama ta fiƙihu malama ta hadisi 'yar malamai 'yar mutanen kirki 'yar dattawa 'yar mutanen kwarai 'yar masu kula da addini ba ta bujire musu ba da son ransu ta shiga kuma tana samun kuɗi na amfananta faufau ba za ka samu ba ya za a ce mutumin da bai kai ka ragowa ba shi ke koya ma ragowa wadda bai kai ki da'a ba shi ke koya miki da'a kamar ka samu ne wai an kafa ƙungiyar zaurawa wai suna koyar da matan aure zaman aure ta ina za a fara wannan labarin Allah ya shirye da mu ya ƴan uwa masu daraja waya tana da sharri mai yawa tana da alkhairi mai yawa to wani mataki ya kamata mu dauka matakin da za mu dauka shine duk abin da dan adam ya mallaka shine abun da mu bude darasi da shi duk abin da dan adam ya mallaka ya tabbatar yana da bautar Allah da shi bautawa Allah yana ƙara imani lalaci da ƙarancin yawan bautar Allah yana rage imani imani yana raguwa yana ƙaruwa imani yana raguwa imani yana raguwa da yawan aikin mutum imani yana ƙaruwa da yawan aikin mutum imani yana raguwa da raguwar aikin mutum ina ma da a ce waɗannan wayoyi da suke hannunmu da kafofin nan na sadarwa na zumunta na zamani duk muna amfani da su wajen bautar Allah abu na biyu mu yi ƙoƙari mu ne sanci saɓawa Allah da su mu ne sanci saɓawa Allah da su duk ɗan ƙananan fim na minti biyar da zai nuna yadda ake kwartanci zai nuna yadda ake sata zai nuna yadda ake soyayya ta baɗala ta batsa zai nuna fululu da bananci da barkwanci da maganganun da ba sa kan layin shari'a da shaci faɗi da zaurance da maganganun da ba sa ƙara imani ya zama mun nisance su a cikin waya musamman muna watan nan mai albarka ko da tun daga farko zuwa ƙarshe baki ƙara buɗe waya ko kin shiga wannan dandalin kin yi saƙo ba wallahi kin shiga babbar makarantar da za ta rage miki bayan na ce mu yi ayyukan da'a da shi bayan na ce mu daina sabo da shi mu yi kokari a cikin hanyoyin wayanmu abu na uku mu yi abokai na kwarai aboki na kwarai zama da shi yana da alheri mai yawa mafi alherin makusaci shine wanda tarayya da shi zai kara ma tsoron Allah ko a wajen aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa maza fa alayka bi zati dini na hore ka da ma'abociyar addini babu laifi mace in kyakkyawa ce ka aure ta don in ka auri mummuna kuka aihu munana ƴan uwanku za su sha ku za su sha wahala wajen auruwa ba laifi mace in tana da arziki ka aure ta ka dan shiga cikin roman arzikin ka mora kai da ita ku haɗu ku ƙara arzikin ku zama a cikin daula ku bautawa Allah a cikin wadata da yalwa ba a cikin gumi na tsananin talauci da wahala da yarfan jiki da wahala rayuwa ba ba laifi ka auri 'ya'yan manyan mutane 'ya'yan da za ka haifa su jingina da ita zama manyan mutane ai alfahari da danginka da zuriyarka da gidanka amma wallahi bi cikin waɗannan guda uku idan ka samu mai addini ko da ba ta da waɗannan tafi maka mace tana da mu'ujiza karkare na ta kana yi mata tsawa kana hantaranta kana ganin ta karama kana ganin ta arha tana girma kana girma tana girma kana girma akwai ran da za ta zo duk abin da baka so ba za ka yi ba in ba ta so ko ba dukan ka za ta yi ba kuma in ta faɗa sai ka yi kuma in ta nuna sai an bi in ta tsaya a wurin ba za a yi gaba ba in ta ce mutu ba wanda ya sa ka tsaya mata suna da wannan mu'jiza a hankali suke samun wannan damar duk wannan hayaniyar da zai yi sai dai ya zamanto yana tsoron mata maza suna tsoronsa amma yana da wannan shakkar yana da wannan bin kuma da yawa za ka gani ba magani suka yi ba ba tsawa suke musu ba ba komi mu'ujiza ce irin na baiwar Allah ta zauna a gida tana hidimar gida tana addini tana kula da kanta a yau da gobe sai ta zama mai fada a ci madalla da matar kwarai in mai addini ce shi yasa tunan da ta shigo gidan annabi ya ce kul ka rena ta ka dafa goshinta ka ce ya Allah ina roƙonka alherinta da alherin da ka gina ta akai ya Allah ina roƙonka tsare da sharrinta da sharrin da ka gina ta akai wallahi in ta girme ta buwaye ka abu na biyu ina cina muku in kuka duba bangaren mata sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyaye idza ja'akum man tardawna dinahu wa fa fadawijuhu idan wanda kuka amincewa kyakkyawar ɗabi'arsa mutumin kwarai ne mai nagarta dan kirki ne ku auren mashi inda yana da addini me yasa ake wannan saboda duk wanda zaka zauna da shi yau da gobe sai ka koyi ɗabi'arsa uwa idan mafaɗaciya ce ita ke koya wa ɗayanta gaba ɗaya magananta a tsawa ne to haka za su tashi ita ma an ta kai ta wani gida haka za ta yi gaba ɗaya magananta ba serious ba ne in ta ce zan duka ki ba za ta duka ba za mu haɗu ba za mu haɗu ba zan yi maganinki ba zan yi maganinki ba haka za ta zauna yar ba ta dinga sauraron magananta ba to wannan faɗina muku maganar miji mata ana so ka nemi na kwarai to haka aboki julusu ma'as salihina zama da mutanen kwarai sababun min asbabi ziyartar imani yana zama dalili da Allah yake kara wa mutum imani in yana abokantaka da mutumin kwarai ke kin tsufa kin wuce waya baki san ma wace duniyar ake ciki ba wannan bayanan namu ma baki dauke su kin fahimta ba to yarki fa tana da abokai kawaye fitsararru daga Lagos daga Fatakwal daga turai daga kano daga kaduna daga filato daga yola daga borno suna yin abin da suke wadda da iya matan giya ɗane kawai za ta koya da gurinsu ɗaurin kwalinta ma irin na matan filato ne ɗaurin zaninta irin na matan kaduna tafiyarta irin na matan kano abincinta za ta ce sai na 'yan borno maganarta sai irin na irin na 'yan lagos ko ba gane ba shi kenan idanunta yana farfari bakinta yana karyewa kargar mata suna zumbura bakin za su ɗauki hoto a ina suka koya dillan da za a yi biki za ga irin wani haukar kowa ta fito da irin nata a ranar kowa kamar ta hau bori ba ta da tsoron Allah ana ɗinka matsatsin tufafi ana sha'awa arnanci ba da ka taro ga ce kafura da hijabi ba suna kyamanku suna kyaman suturarku da tufafinku ki duba wata kafira a kusa da ke ki bata hijabi ki ga za dinga sawa Allah ya miki gata da mutunci fitar da in kika yiwo irin fitar da kafarar anguwar ku take yi muka ganki a titi zamu dauka hauka ki yi ki fito ba kwali damtsanki a waje kin sa dan fatari ko siket ake cewa me ake cewa ne dan wanda yake tsayawa a gwiwan nan mini siket ko ba sa sawa arna yanzu ki sa mini skirt ki sa ɗan riga iya damtsanki kanki babu gashi ki rike wata yar karamar jaka ki fito da safe don Allah ba za mu dauka lafiyarki amma baki gane Allah ya miki ni'ima ba to wannan din kike sha'awa kuma ba za ki iya ba da haka sai ki je tela hay matse miki kayanki hijabin sai ai miki mai hannu wanda zai fitar da ƙirjinki siket din sai an matse shi wanda zai fitar miki da kunkuminki kina sha'awar wa'ancan kuma Allah ya miki ni'imar musulunci ko baki gane ba kamar Allah ya yi ka a gidan arziki ne kana sha'awar yunwa Allah ya sa ka inuwa kana sha'awar wanda yake rana kana zauna inuwa kana cewa wanda suke gumi suna burge ni kana da arziki kana cewa talakawa suna burge ni kina da ido biyu kina cewa makaho ne yake burge ki kina musulma a cikin lillibi da Allah ya kira annabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'ramna fala yu'zaina Allah ya fara daga babban gida gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace si lillibi annaba ka ga yawa ƴaƴanka si lillibi ya annaba ka ga yawa matan mu'minai si lillibi ba da ku Allah yake ba to sai ita kuma take sha'awar arna ta yi wa kanta adalci to abu dai na uku da nake gaya maku ko abokai maza ko abokai mata ko kawar da ta fiki ko wadda kika fita don Allah ina shawartanku a kafar sada zumunta ta zamani da wayoyin da suke hannun ku yi abokai na kwarai duk wanda suka fiku shekaru in ba za su koya muku dabarar rayuwa da ilimi ba kar ku yi abota da su za su koya muku lalata sannan ku sani mace ba abokiyar maza ba ne da akwai wani magana a kasar hausa ana cewa mai wasa da maza me mai wasa da maza kariya ko to yanzu kuma mutum nawa ne suke wasa da maza maza ne abokanta har ma namiji ya zo gidansu babansa ya babanta ya ganshi mahaifiyarta da ganshi waye ta ce abokina ne ina aka taba yin wannan me hada namiji da mace sai abota ga wuta ga masara doka ta hana a gasa ai ba zai yiwu ba shi yaro ne ita yarinya ce me kai su matar aure ne mijin aure shi kun mijin wata ne ita mijin wata ne me kai ki ubangidana uwarɗaki na me kai ka uwarɗaki da matar wani me kai ki ubangida da mijin wata abokin kasuwanci na ne ya zo min taziya me kai ki abokan kasuwanci ina fata an gane wannan ya ƴan uwana masu daraja bayan mun bauta wa Allah da wayarmu bayan mun ne canci sabon Allah da wayoyin hannunmu bayan mun nemi abokai na kwarai da wayoyinmu abu na gaba iyaye ku kama addu'a Allah ya tsare muku ‘ya'yanku daga sharrin wannan zamanin da sharrin da yake cikin waya kuma waɗanda ba iyayen ba tunda mahaifanku suna muku addu'a kuma ku roƙi Allah ya tsare ku daga sharrin wayar nan ta zamani barin ba ku labari kowa da ƙaddarar shi kowa da me na ce to ka gode wa Allah idan ya yi maka ni'ima da ƙaddara alkhairi wani ya same ni da suran tambaya ban cika ba da labari a wurin karatu ba amma idina ce gare mu ne muku akan wannan gaba ya ce mini mun yi wa'azi ko karatu a ranar akan mahaifa musamman matsayin mahaifiya tasirinta akan rayuwar ɗanta ya ce shi akwai saɓani da rashin fahimta mai girma tsakaninsa da mahaifiyarsa yana jin a cikin ransa ma kaman baya ƙaunata amma wannan wa'azin ya dame shi na ce masa ya faru ya ce yana da ƙanwa ta girma ta kai kamar shekara ashirin da wani abu ana ƙoƙarin aurenta da ana ta zagayawa sai fahimci ashe wannan kanwar batta da uba mummuniyar hanya uwar ta bi ta aife ta yace matsayinsa a cikin al'umma da yadda yake ya fahimci addini da yadda ya ce wa mahaifiyarsa kyakkyawan zato yace tun da ya ji labarin ta bi mummunar hanya ta aife sai ji gaba ɗaya tsane ta sai na ce musu to dama kai ne baka sani ba duk wanda suka fika sun sani ko ba su nuna mata tsana ba iyayenta sun sani ba su nuna mata tsana ba kai yanzu da ka sani me nuna mata tsana bayan bayan ita ta ka ai tsakaninka da ita sai addu'a irin kaddarar ka kenan irin uwar da Allah ya zaba ya baka kenan ku sai abin da yasa na kawo mana wannan labarin kada ki zama irin wannan uwar a ɗanki wata rana kada ki buɗe ƙofar da ‘yarki za ta zama irin wannan uwar wata rana kuma wannan wayar tana iya buɗe muku wannan ƙofar misali na biyu na ziyarci gidan wani babban malami da ina girma shi na samu ‘yar matsala tsakaninsa da familinsa ta kawo wayar ‘yarsa aka ce a bude aka ce tana da irin pin din nan kaza din mai sa pin dama a wayarsa to to to ba na zargin sa amma dai me ake ciki to ni ban ce ba gaskiya ba ni dai ban san dalili ba wayar ka sai an daddanna wasu abubuwa me yasa me a ciki wanda za a ma hisabi kan taran alkiyama wanda ma in ka mutu sai an bubbude wakka nan kowa ya anan yawanci in ya mutu sai an bude me yake faɗa da suwa yake magana sai a ga fotunan batsa wato da aka tilasta yarinyar ina malanka da a buɗe muna malanka da a buɗe da ya tilasta aka buɗe wallahi sai da ya kuka uwar yarinyar ce kuka ita ma yarinyar tana kuka na da ba buɗe ba da yafi wannan wayar ba ruwanta da 'ya'yan malamai ba ruwanta da 'ya'yan kowa duk wanda bata kula yarta ba wallahi abu yana kanta misali na uku wata rana ga wani mutum da aka karɓi wayarsa ya yi laifi aka kai shi fursuna ba a ɗaure shi rai da rai saboda yana lalata da yara maza ƙanana kuma ba shi da lafiya ya yi da wannan ya kamu da cuta ya kashe shi ya yi da wannan ya kamu da cuta ya kashe shi ya yi da wannan sai aka ɗaure shi sai aka karɓa wayarsa shi abin da ya dame shi kar a buɗe wayarsa wallahi da aka buɗe wayar duk yadda ake koyar da luwaɗi ne da maɗugo da zina har ana koya wa mace yadda mutum biyu ɗaya na zane da ita ɗaya na luwaɗi da ita ni dai Allah ya shaida ban gani ba amma duk wanda suka buɗe wayar sai da suka yi nadaman abin da suka gani shi ma yana jin bakin ciki da nadamar an buɗe wayar tun yana fursuna don Allah inda yana lahira fa yanzu maganganun da suke cikin wayar ki kin yadda ranar alkiyama ta sheki yanzu hotuna masu motsi da marasa motsi da suke wayarki kina so bayan an mutu mu gani bayan kin mutu mu gani me yake boye mijinki wayarki me yasa mijinki yake boye miki wayarsa me yasa yarki ba za ta bari ki duba wayarta ba me yasa danki ba za ki bari ya duba wayarki ba me yasa ke ba za ki duba wayar danki ba ya 'yan uwana ba za mu tsaya ba za mu dade ba nan garin malamai ne akwai mutum biyu da nake girma masu amalinta misalin alamutu shari'i mufassir al-faqih abubakar musa giya ɗaya mutumin kirki ne malami ne na Allah muna masa kyakkyawan zato muna addu'a Allah ya warayewar shi albarka tunda yana tare da ku na tabbata kuna karuwa da shi kuma yana ba ku ilimi mai amfani duk abin da zan gaya muku ya taba gaya muku har zai gaya muku abin da ban sani ba da abin da ban taba gaya muku ba ga ɗan uwanmu malam Usman Alaramma malamin addini ne jagora ne a da'awa ƙwararre ne a fatawa ni ma wani lokaci na kan tambaye shi abin da ban sani ba na fatawa ya faɗa mini Allah ya muku baiwa da ni'ima da mutanen kwarai a kusa da ku Da aka duk abin da za mu faɗa muku sun taɓa faɗa muku Allah ya muku baiwa da ni'imar kusaci da mutanen ƙwarai da suka yi karatu suke lura da kansu suke amfani da iya shekarunsu wajen yi wa addini hidima da rayuwarsu muna roƙon Allah ya wa rayuwarsu albarka ɗan abin da na faɗa tare da ku ina roƙon Allah ya sanya mishi albarka abin da ne kuskure ko tuntuɓan harshe ina roƙon Allah ka yafe mini fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu a sheik malam aliyu sa'id gamawa allah ya saka da alkhairi magana ta gaskiya nasu malam ya ci gaba da karatu har zuwa sha ɗaya da rabi saboda magana ta gaskiya in yana karatu wallahi ina samun nutsuwa in an ce malam yana program a wuri ina so na gana je wurin tun ina yaro karami saboda yadda ya taso domin a kano akwai sheik ibrahim aminu daurawa ko to wannan shine na bauchi wannan shine na bauchi tsohon kwamishinan hizba ne na jihar bauchi kuma wallahi ya taka muhimmiyar rawa a lokacin duk da cewa lokacin shekaru na basu kai yadda zan iya fahimtar abubuwa sosai ba Allah ubangiji ya kara ma rayuwarsa albarka kamar yadda yazo ya karantar da mu abubuwa da yawa wanda magana ta gaskiya a yanzu a wannan zamanin da muke ciki mun shiga abubuwa masu matsala akan abin da ya shafi waya wannan wayar ba abinda ba ta iya jawa na sani kun sani sai dai Allah ubangije ba mu iko mu aiki da ita ta wurin da zamu tsira a duniyar mu da lahirar mu a insha Allah akwai tambayoyi Assalamu alaikum malam akwai tambayi kamar haka malam mai tambaya ta farko ta ce ita ce mijinta baya biya mata bukatunta tare da 'ya'yanta amma yakan iya biya wasu bukatunsu na matsaloli ta ce hakan yasa sai take dan daukan wasu abu daga cikin dukiyar da Allah azarta shi da shi sannan take biyan bukatunsu wai shin malam ya hakan yake to kowa da irin ɗabi'a shi idan ya zama miji mai makone mai kankamo mai matsin hannu mai tauri ko marowaci to ke kuma irin kaddarar kenan sai ki dinga addu'a Allah ya bude masa kirjinsa ya bude mar hannunsa ya bude masa zuciyarsa Allah ya sa masa tausayi da kyautatawa idan ta dauki wani abu a cikin dukiyarsa ta yi almubazzaranci ba amma ta fidda su daga cikin larurin yunwa da matsin rayu kamata ya yi bai ba to wannan kuma an wuce iyaka in shi cikin dukiyarsa Allahu ta'ala a'lam malam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce malam an ce addu'a ba ta sauya kaddara haka zalika idan mutum ya zama fasiki kuma ba zai shiri ba sai a ce malam wannan sa ce wai malam ya abin yake a addu'a tana canza kaddara wa qini wasrifa anni sharra ma qabaita ya Allah ka tsare ni ka canza min daga kaddara ta sharri da ka rubuta mini Allah yana canza mutum kaddara yana addu'a akwai abubuwan da suke sa Allah ya mutum rayuwar shi albarka kun ga sada zumunta Kyautata wa iyaye yawan addu'a ba da sadaka duk suna maganin masifa Allah yana canza ma kaddara daga sharri ya zo maka alkhairi da ka kada mutum ya abin nan wani mutum ya yi sata aka yi hukunci za a yanke mar hannu ya ce a kawo shi wajen amirul mumini ne ce wallahi Allah ne ya kaddara ne wannan satan Za kaza ya marairace kun gane marairace wanda za a yanke wa hannu ko ya dubai sai ce a mu ma Allah ne ya kaddara mu yanke ma hannu je ka ku yanke masa an gane wannan da wada kada wani ya je sako ya ce kaddara ce ta yi zina ta yi ciki ta ce kaddara ce ta yi sata an kama ta da satar ta ce kaddara ce tana shaye-shaye ta lalace ta zama mutum ya banza ta ce kaddara ce tana da rashin ragowa na cin mutunci da wulakanci sai ta yi zagi da rashin albarka ta zo ta ce kaddara wannan ba kaddara ba ce ina fata an gane Allah ya gyara mana tarbiyyar mu shirye da mu mala Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa malam ita ce take da larura ta jinni kuma in sun bayyata takan dan fita a hankalinta na farko dai take cewa malam ya za ta yi kuma a cikin ramadana lokacin da suka bige ta ta fita hankalinta ya azumin ta yake na biyu kuma ta ce malam tana nema a taya ta da addu'a Allah ya raba ta da wannan jinnin Allah ba ta lafiya sai ta addu'a kuma ita magani idan jinni ya bige ta bai ta yi wani abu da ya karya mata azumi ba komai ta da hankalinta amma in har ta fita a hayyacinta aka taho shan ruwa har wani abu ta san ma me ake ciki ba to wannan kuma ya shafi kwakwalwarta da hankalinta ya raba ta da ibadar da aka ce an ɗauke wa mai tabuwa da mai tabin hankali Allahu ta'ala alam amma da ni da ku duka muna mata addu'a ubangiji ya bata lafiya Allah ya sa ya zama kafara a gare ta Allah ya sa ta warke ta ga eh, warakata in ba mai warkewa bace Allah ta'ala kai mata tukuici da aljanna amimala lasaka da alkhairi wani mai tambayin malam take cewa jiya an musu nasiha an karantar da su game da falalin ramadana daga cikin karantarwar sai malam yake cewa akwai sallar da za a iya yi bayan sallar tarawihi ma'ana ta daddare ta wata nafila shi malam wannan eh, salla ta nafilan ya za a yi ta kuma ta inganta to ana iya yi a dan kara kawai da wuturi ne ba a yi sau biyu amma bayan an yi nafila an tafi mutum zai iya ƙara raka a biyu ko raka a hudu ya ta'addo insa amma na abin da ba zai yi ba shi ne ba zai yi wuturi guda biyu a dare guda ɗaya ba Allah ya shirya da mu kuma Allah ya karba mana an Allah sa ka da alkhairi wannan mai tambayan take cewa malam ita ce aka mata wani abu a gida sai ta tafi gidan yayarta ta je ta yi zauna har tsawon sati guda kuma ba a biyo sawanta ba wai shin malam ya halatta ta koma duk da ba ta da ke alƙalan taro sun yi dariya sun ba da amsa wato shi fushi da farin ciki kowa yana iya samun sa. annabi yunusa ibn matta ya shiga damuwa game da abin da Allah ya sa ya faru tsakaninsa da mutanensa yana cikin wannan damuwar ya je shiga kwale-kwale sai fada ruwa da ya fada ruwa sai kibi ya haɗe shi da ya haɗe sai duka ya sujada ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya kaddara wa kifin ya kawo shi bakin ruwa ya amayar da shi kuma Allah ya ce ba dan ya kasance daga masu cikin tasbihin nan ba da ya zauna a cikin kifin har abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ubarin gidansa yace sai nayi wata ban dawo muku ba eh kwana 29 yana dawowa Aisha tace ah, ka ce wata guda ya kai kwana 29 ka san iyaye mata Allah ya muku albarka ta ta ce kai abin nan dan na min dulain an halice su da kashi mafi karkata shine kashin gari kowace mace karkare nata ta in ta tashi ta kantara maka wani abu sai kai mamaki Allah ya ji kan wani malami na bada labari wani ya zo bakin ruwa ya ce duk na rubuta duk matsalolin mata duk matsalar ku na rubuta duk wannan matsalar naku da ake faɗa kuna kaza kuna kaza kuna kaza gashi anan na rubuta wata yariya yar shekara goma sha kaɗan ya ce to ka wannan rike ma littafin yana jan ruwa ya ta jefa mar littafin a cikin rijiya ta ce ka rubuta wannan kun gane wannan shi yasa barin gaya muku wani abu duk taron ku na nan ina muku zaton alheri salihan bayi ne amma wallahi duk wadda ba ta yi aure an mata kisha ba a san halinta na gaskiya ba ko shekaranta goma da aure ko shekaranta ɗari da aure ko shekaranta ɗaya da aure in dai ba a taɓa mata abokiyar zama ba miji bai haɗa ta da wata ba ba a kawo mata 'ya'yan wata ba an mutu an bar mata ko an zauna tare da 'ya'yan wata a ga irin rikon da take wa dan wani da irin rikon da take wa danta da kaunar take wa dan wani da kaunar take wa danta da yadda take wa ƴan uwan mijin bayan yayi aure da yadda take wa mijin bayan yayi aure da yadda take wa abokansa bayan ya ƙara aure da yadda take wa wanda aka kawo to ba san halinta ba in Allah ya rufa miki asiri zaki zauna ke daya idan yarki aka yi mata kishiya tana bori ke wannan ciwo ci san shi ba sai da ke ta mata faɗa baki da haƙuri ke baki da haƙuri ke baki san wannan labarin ba ne ina fata an gane wannan sadaka dan ta yi fushi ta bar gidan ta fi wani gida a gidan yar uwarta kuka san meye da larurinta kuka san meye dame ta addu'a za ku yi mata ubangiji Allah saka ta ƙara muna mata nasiha taitayin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina muna yi mata nasiha ta yi gudu ta dawo gun waye mahaifanta ta nemi afuwarsu da gafararsu tun lokaci bai kure mata ba ana cikin ramadana ba shi kenan mun yi karatu ba to me ya jawo dariya Allah ya da mu mala Allah saka da alkari tambaya ta karshe take cewa malam wai an ce akwai hadisin da yake magana cewa idan budurwa ta zo ta yin aure daga ran da aka daura aure za ta koma gidan mijinta wai duka kurakuranta da zunubanta an share mata a wannan ban sani ba wallahi ban taba jin wani hadisin ba amma dai shi tuba ga zunubi kowaye ma mai tuba ga barin zunubi kaman bai taba yi bane an gane mai tuba ga zunubi kaman bai taba yi bane in ta tuba wa Allah tuba na gaskiya da ya cika ka'idojin tuba za a yafe mata gaba ɗayan zunubanta tarawihi sallar da ake ta tarawihi bayan isha ka fara ta da liman ka kare ta da liman har shafa'i da wutri kaman kai na filar dare gaba daya in kai na wata guda Allah yana shafe ka. akwai abubuwan da mutum yake ake yafe sa ai gaba daya ina fata an gane so an zo auren ki inda ƴan kurakuran ki da kika yi ki ta tuba ki ta tuba in an yi auren ki shikenan kin tafi gidan ku lafiya kalau ai wani mutum mace ma ya kashe zai aure ta sai aka iya aura masa ita sai ce shi ko da wani aure ta gwamnati bar duniyar sai je kashe ta kun san namiji ko namijin dabba ne kishi ne da shi in za ki gwada ki haɗa raguna a gidanki guda uku da tinki a ɗaya ki gani namiji ba abun wasa ba ne inda mace a tsakaninsu ba shi da sauƙi ko namijin zaki ne ga namijin zaki a inda yake kewayensu sai ya kashe shi sai ɗaya kashe ɗaya kun gane wannan karatun da ya kashe ta sai shiga damuwa ya riga ya kashe mutta ba soyayya ta ƙare ba to sai yana yawo ya zo ya samu wani daga cikin magabata cewa ga abin da na yi sai ce ba ka da mahaifiya ne ya ce ka je ka roƙa ma Allah ya gafarta maka ina fata an gane so ku je ku roƙi iyayenku su roƙa muku Allah ya gafarta muku kuma ku roƙi Allah ya gafarta muku ku je gidan miji ku bude sabon farin littafi ku rubuta abin da za a rubuta muku alheri a rayuwarku har zuwa lahirar Allah ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah saka da alkhairi akan wakilai to kamar yadda malam ya zo lafiya muna addu'a Allah ubangiji ya mai da shi lafiya a kan na manta ga wani fam da aka kawo na aliyu joro islamiyya wadda suke sanar da cewa za su ɗauki sabon ɗalibai kudin fam ɗin naira 500 ne sannan sun sake tsarin makarantar yanzu makarantar da a je karfe biyu ne in an je karfe biyu za a zauna daga karfe biyu zuwa sallar la'asar za su yi iya karatun kurani ne haddar alqur'ani idan sun yi sallar la'asar a wurin kuma za a koya musu sallah alola da sallar la'asar a wurin idan suka koyi wannan kuma in suka shiga aji za a musu sauran littattafan abin da ya shafi kifu hadisi tauhid da sauransu da haka registration 500 ne kudin fam 500 ne za a samu malama jimmalo ko malama ummu waziri ko malama karimatu umar domin sayan wannan fam din Allah ubangije ba mu ikon sanya ayyan mu a wannan makaranta din kamar yadda malam yazo lafiya muna addu'a Allah ubangije mai da shi lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik